Evet. Dördüncüsü diyor ki muraat gaslul merafıg. El merafıg dediğimiz işte koltuk altları şu boğumların şeyleri şurada böyle dikkat ediyorsanız şöyle yapıldığı zaman mesela buralar e, böyle şey olmuşsa su ulaşmayabilir. Aya, topuk, e, ayakların topukları diyor ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ İlk önce ellerini, bundan önceki derslerimizde ne yapıyordu aleyhissalatü vesselam? İlk önce ellerini yıkıyordu. Beda bi keffeyhi fegaselehuma. Avuçlarını ey sağ el ile şu böğümden parmaklara kadar ilk önce bunları yıkıyor. Thumma gasele merafigahu. El merafig alimler diyorlar ki koltuk altları gibi parmak parmaklar arası gibi veyahut da şu parmakların parmakların şeyleri boğum şeyler böyle kıvrık olan yerler gibi. Yani suyun inmesiyle suyun değmeyeceği yerler. Suyun inmesiyle suyun değmeyeceği yerleri ne yapmak? Ovalamak. Tamam mı? Ve afada aleyhil ma fe iza anqahuma ehve bihima ila haitin thumma yestakbilul vudu ve yafidul ma ala ra'sihi. Ravahu Abu Davud ve İmam Elbani Rahimahullah Süneni Ebi Davud'da diyor ki bu hadis sahihtir. Böylece buraya kadar 14 tane usul abdestinin adabını olarak anlatmış olduk. Bu anlattığımız e, 14 tane usul adabı dikkat ediyorsanız her her adabın bir delili var. Yani sünnetten bir delili var. Ve bu naklettiğimiz hadisler hepsi bazıları muttefakun aleyhidir, bazıları e, üç kitapta yani Sünen-i Tirmizi'de, Sünen-i Bidavud'da ve Sünen-i Nesai'de bazıları da beş kişinin rivayet ettiği ey Ahmet bin Hanbel dahil beş kişi yani İmam Bukhari'nin kitabı dışında beş tane. Bazı alimler diyorlar ki İmam Bukhari ile İmam Müslim'in dışındaki diğer kitaplar ile Ahmet bin Hanbel'in musnedi. Yani ee, bu rivayet ettiğimiz veya da gösterdiğimiz hatta anlattığımız hadisler bu 14 adab hakkında sunduğumuz hadisler hepsi sahihtir. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar usul abdestinde burada aleyhissalatü vesselam nasıl başlangıç yapıp nasıl sona eriyorsa her Müslüman elinden geldiği kadar bu adaba uygun hareket ederek usul abdestini veyahut da, veyahut da abdestini almasıdır. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Estağfiruk ve etubu Şöyle bir şey var. Şimdi zamanımızda şampuan kullanılıyor. Bu şampuandan da sabunu geçmiyor hemen. Özellikle saçlardan, saçlar şey olan şeylerden. Şampuana su dök, iki saat su döksen ona, onun sabunu köpüğü gitmiyor hemen kafadan saçlar. Yani öyle şampuanlar var. Sabun eskisi gibi zeytinyağı sabun kullanmıyor herkes. Tabii şampanyanın kokusu O kalkıyor. şampuanın da şeyi berberler daha iyi bilir. Onun köpüğü gitmiyor hemen kafana. Kalıyor, evet. Çok su kullanman gerekiyor ki onu temizlemek için. Böyle maddeler var o şey kalıyor. Doğrusu e, Süleyman el-Avaşi rahim Allah ondan razı olsun. İmam Elbani'nin öğrencilerinden yani büyük öğrencilerinden birisi olarak sayılır. Diyor ki e, fazla is, fazla su sarf etmemek için diyor elden geldiği kadar diyor şampuanlardan uzan, uzak durmak lazım. Mesela şu kap, e, tabakları tabakların sabunu neydi ona ne de fir mi diyorlar ne diyorlar? Veyahut da o cinsinden olan sabun. Evet. Hakikaten elinizi yıkadığınız zaman lokantalarda şurada burada kullanıyorsun. Dikkat ediyorsanız gitmiyor. Evet, Devamlı Köpürüyor. su alıyor, köpürüyor. Ha o zaman burada ne yapmak lazım? Mesela lokantalarda ise orada türsi sabun var. En doğrusu sabun veyahut da türsi kullanmak lazım. Çünkü bunlar fazla su almıyor. Banyolarda ise banyo esnasında ise yine sabun kullanmak daha evladır. Niçin? Çünkü sabun bu dediğiniz maddeye göre daha az su alıyor. Ee, bu tür şeylerden uzak durmak lazım aslında. Sabun da keçe gibi yapıyorsa hocam. Yok, bugün Çünkü su, suyu şeyli ya, deniz suyu keçe gibi oluyor. Saç, saç, saç çok acayip oluyor. Böyle bir... Sert keçe keçe gibi oluyor. O harsabunlar var. Zeytinyağı sabun, Onlar iyidir bak. He Şeyler doğrudur. <laughs> Saçları dökülür.